Եվ այսօր մայիսի 29-ն է Օրորփատ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ ագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դրույթներում մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած էջում։ Հերախոսակապ Խաշաթաղի շրջանի հետ։ Խճանկար էջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք տեղական լուրերից։ 2015-19 թվականներին Հայաստանում դպրոցականներին պլանշետներ տրամադրելու ծրագրի առաջին փուլի համար կառավարությունը կհատկացնի 471.7 միլիոն դրամ։ Այս որոշումը կառավարությունը ընդունել է մայիսի 27-ին իստում։ Ծրագիրը կտևի 4 տարի։ Պիլոտային նախագիծը մեկնարկում է Վայոց ձորի մարզում։ Այս տարվա սեպտեմբերին այնտեղի դպրոցների առաջին դասարանցիներին 650 պլանշետներ կբաժանվեն։ Պլանշետները հայկական արտադրության են, արմթապ Նշված գումարը կողվի ինչպես պլանշետների գնման, այնպես էլ դպրոցներում Wi-Fi կապի ներդրմանը, ինչպես նաև երկու առարկաների գծով էլեկտրոնային բովանդակության ապահովմանը։ Հայաստանի դպրոցներում կարող են ռոբոտատեխնիկայի խմբակներ հայտնվել 7-ից 8 տարեկանների համար։ Այդ մասին Newsket.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Saimotech ընկերության ղեկավար Հրաչյա Խաչատրյանը։ Ներկայումս ընկերությունը հավաքածուններ է ուղարկում ավագ դասարանների համար։ Նման խմբակներ գործում են 60 դպրոցներում։ Եթե երեխան բավարար գիտի եւ կարողանում է, նրան կընդունեն, բայց այս մոդելներն իրենց բովանդակությամբ նախատեսված են ավագ դասարանների համար։ Իսկ մեր նոր մոդելները པարզ են լինելու սկսնակների համար, ասել է Խաչատրյանը։ Հիմնականում նոր մոդելները ինտեգրված են լինելու գրաֆիկական հիմքով ծրագրի վրա, որոնք շատ հեշտ կլինեն։ Դրանք ալգորիթմեր կպահանջեն անգամ ոչ այնքան թվերի, որքան երկրաչափական ֆիգուրների տարերի վրա, ասել է նա։ Ամենափոքրերի համար նախատեսված ծրագիրը ընկերությունը մտադիր է առաջարկել դպրոցներին եւ բոլոր հետաքրքրվողներին, իսկ ցածր դասարանցիների առաջին փորձերը հուսով են ներկայացնել այս տարի Armrobotics ամենամյա ցուցահանդեսում։ ապագայում համակարգիչները հնարավոր է կկարողանան ամբողջությամբ փոխարինել մարդկանց, սակայն ներկայում հենց մարդիկ են զբաղված արհեստական ինտելեկտի ստեղծմամբ։ Ամերիկյան գիտնականները վստահ են, որ առաջիկա 10 տարիներին համակարգիչները կկարողանան լիարժեք կերպով շփվել մարդկանց հետ եւ նույնիսկ սեթեվեթել, օգտագործելով տրամաբանական նախադասություններ եւ նպաստելով որևէ թեմայի շուրջ զրույց վարելուն։ Google կորպորացիայում աշխատող պրոֆեսոր Ջեֆրի Հինթոնի խոսքով, արդեն մոտ ապագայում համակարգիչները կկարողանան նույնիսկ սեթևեթել մարդկանց հետ։ Դա հնարավոր կլինի նոր դասի ալգորիթմների շնորհիվ, որի ուղղությամբ էլ Հինթոնն այժմ աշխատում է։ Ըստ Planet Today-ի նմանատիպ ալգորիթմն արդեն գոյություն ունի։ Այն օգտագործում են Google Translate թարգմանական ծրագրերը։ Հինթոնի կողմից մշակվող ալգորիթմն արհեստական ինտելեկտին կօգնի հստակ կերպով որոշել առաջին նախադասության իմաստը։ Այն կարող է անհեթեթ թվալ, սակայն հետադարձ կապի օգնությամբ համակարգիչը կկարողանա սովորել եւ ուղղել իր իսկ սխալները։ Smart Hub ընկերությունը Google-ից տան բոլոր էլեկտրական սարքերը կառավարվող խաղալիք ստեղծելու պատենտի դիմում է ստացել։ Համաձայն ԱՄՆ-ի ապրանքանիշների եւ պատենտների գերատեսչության հրապարակած փաստաթղթերի խաղալիքները կունենան մարդկոց, տեսախցիկ, բարձրախոս եւ միացված կլինեն Wi-Fi-ին։ Նրանք կարող են լսել տիրոջ կողմից տրվող հրամանները եւ հերրակառավարման միջոցով հրահանգները հաղորդել անհրաժեշտ էլեկտրական սարքավորմանը։ Պատենտավորման հայտը ներկայացվել էր 2012-ին, սակայն Smart App-ի աշխատակիցները վերջերս են այն հայտնաբերել։ Ինչպես հայտնում է BBC-ն, Google-ի ներկայացուցիչը չի պատասխանել այն հարցին, թե ընկերությունը պատրաստում է արդյոք իրագործել նախագիծը։ Ինչպես parze դառնում փաստաթղթերից, այդ նոր սարքավորումը կարող է տիկնիկի կամ փափուկ խաղալիքի տեսք ունենալ եւ կարող է կառավարել մեկ կամ մի քանի մեդիա սարքավորումներ, գրում է Ռիանովստին։ 18-ամյա ֆրանսիացի Գիյոմ Ռոլանն իր մտահղացմամբ ստեղծված զարթուցիչի դրամահավաքն է իրականացնում դրա զանգվածային արտադրությունը սկսելու համար։ Նրա ստեղծած անուշահոտ զարթուցիչը կոչվում է Sensor Wake, գրում է Engaged-ը։ Ռոլանի նախագծած սարքը տիրոջը արտնացնում է համապատասխան հոտերի միջոցով՝ թարմ թխվածքի, սուրճի կամ ամերիկյան դոլարի։ Այն աշխատում է քարտրիջներով, որոնք անուշահոտ նյութ են պարունակում։ Ամեն քարտրիչ կարող է աշխատել մոտ 2 ամիս եւ արժենալու է 7.5 դոլար։ Զարթուցիչը 65 դոլար է։ Եկատերինբուրգի օրթոպեդիկ պրոթեզավորման գործարանը պրոթեզներ է արտադրել նախատեսված շների համար, գրում է RG կետրուն։ Առաջին պրոթեզներն արդեն ստացել են դրանց կարիքն ունեցող մի քանի շներ։ Այդ տիպի պրոթեզները դեռևս չեն արտադրվում մեծ քանակով, քանի որ մասնագետները համոզված չեն, թե որքան պահանջարկ ունենա իրենց արտադրանքը։ Ներկայումս պրոթեզավորման կարիք ունեցող կենթանիների մասին հոգ տանող անասնաբուժական կլինիկաների մասնագետները եւ գործարանի աշխատակիցները միասին հանդիպումներ են անցկացնում։ Մեր նպատակն է ողջել, կա արդյոք պրոթեզների արտադրություն սկսելու կարիք։ Պատմել է օրթոպեդիկ պրոթեզավորման գործարանի պլանավորման եւ տնտեսական բաժնի ղեկավար Լիդիա Կոշևան։ Այսքանն այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ այսօր հոգիս հանգարց չհավատաց արցունքներիդ Չի այրում էլ ինձ հանգարց կրագտակ համպույրներիդ Կեզ տված սիրուս դիմաց, ինձ տվեցիր տանջանք ու ծավ Կյանքս էլ չունի իմաստ, իմ սերը ռուր անհետացավ Էլ այսօր հոգիս հանգարց չհավատաց կող խոսքերիդ հիմա կողքից նստած նայում ես թաց իմ աչքերի ու հիմա ինձ անկասկած կասես որ դու ես մեղավոր Քեզ գուցե ների աստված բայց ես ներել քեզ չեմ կարող հավատեն ես չեմ կարող Բայց իմ սերը զուրվատնել կամ նավիրել քեզ չեմ կարող Ինձ հիմա գիտեմ հաստատ կասես որ դու ես մեղավոր Քեզ գուցեների աստված բայց ես ներել քեզ չեմ կարող Thank you. Մարտիկն է եթերում այժմ լսենք Խաշաթաղի շրջանի մեր արտասդիկային թղթակից Զորա Բրկոյանին։ Խաշաթաղի շրջանի հիմնադրման սկզբներից 1996 թվականին Երդորում սկսեց գործել նաև երաժշտական դպրոցը, որը 2000 թվականից տնօրինում է Արմեն Պալասանյանը։ 2015 թվականի հունվարից երաշտական դպրոցն ու որ արվեստի եւ սպորտի դպրոցի արվեստի բաժինը միավորվեցին անվանակոչվելով Բերձորի արվեստի դպրոց ՊՕԱԿ։ Այժմ դպրոցն ունի ընդհանուր 278 ցան, որից 107-ը երաշտական մասում։ Անցած տարիներին երաշտականը ասել է զգալի արդյունքի։ Շրջանավարտներից երկու հոգի Անի Ակոբյան, Ֆիրուզա Արզումանյան ընդունվել են Երևանի Կոմիտասի անվան պետական ակադեմիա։ Անի Մարգումյանը Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի երաժշտական բաժին։ Այժմ արվեստի դպրոցում գործում է նաև կերպարվեստի թատրոնի բարեխմբակներ։ 26 ուսուցիչներ արվեստի գաղտնիքներն են ուսուցանում Բերձորի եւ տարբեր համայնքների մանկներին։ Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի փակելիս դպրոցը ներկայանում է հաշվետու համերգով։ Մայիսի 27-ին դպրոցի տարածում իրենց ուսուցիչների ծնողների հուրերի ներկայությամբ հաշվետու համերգով հանդես եկան դաշնամուրի, կիթառի, կանոնի, հարվածային եւ փողային գործիքների վոկալի բաժինների սաները։ Դպրոցի տնօրեն Արմեն Բալասանյանը տեղեկացրեց, որ իրենց երաշտական ունակությունները ցույց կտան առաջինից մինչև ավարտական դասարանների սաները։ Սկզբում հանդես եկան տղոլարները։ Գետամեջի մասնաճյուղի Տաշնամուրի բաժնի առաջին դասարանցիները բավականին լավ նվագեցին։ Նույն գյուղի հանդես եկավ 6-րդ դասարանցի Լուսինե Մկրտչյանը։ Դպրոցի տնօրենի ուսուցչուհի Ասմի Գրիգորյանի դաշնամուրային նվագակցությամբ ելույթ ունեցան երկիշները, հողահարները։ Ելույթ ունեցող աղջիկների մեծ մասը, ովքեր ունեն երաժշտական ձայնային լավ տվյալներ, ընդգրկված են դպրոցի երգչախմբում, որը ղեկավարում է Ասմի Գրիգորյանը։ Համերգը եզրափակվեց երգչախմբի կատարումներով։ Ներկաները ողջևորությամբ ունկնդրեցին Ամիր Խանյանի երազին երկիր հայրենի երգը, այդ երգեր, որոնք այդ ձևաչափում հնչեցին առաջին անգամ։ Մոտ 1.5 ժամ տևած ամերգից, որի ներկա է նաև Բերձորի քաղաքապետ Արթուր Սահակյանը, մշակույթի բաժնի վարիչ Հարութ Հավանեսյանը տպավորված էին ներկաները։ Ուրախ որ ունենք նման շնորհաշատ երեխաներ։ Համերգը վարեց դպրոցից ուսուցչուհի Զարուհի Ակոբյանը։ Միջոցառումից հետո դպրոցի տնօրեն ավարտական վկայական հանձնեց հարվածային գործիքների բաժնի շրջանավար Քարեկա գյուղի դպրոցաշակերտ Մարատ Մարտիրոսյանին։ Երբ արդեն ուզմունքն ու մտածանջությունները մնացել էին անցյալում, զրուցեցի աշակերտների հետ։ Բոլորն էլ խոստովանեցին, որ ուզված էին, ցանկանում էին լավ հանդես գալ, որպեսզի ուսախաբ չանեն իրենց ուսուցիչներին, ծնողներին։ Հերախոսագծում Զոհրաբ Բրկոյաններ սերը քոնն է ավետ դու ինձ մի վանիր ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ այր ողին սերը քոնն է խնդրում եմ մի մարի հոգիս կմարի նրա հետ կյանքը քոնն է հավետ Խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ կեզ հետ Այրող հույզերս կոնեն ինձնից մի հերացիր Հոգիս կսպասի կեզ հավետ menina, assim. Հաղորդաշարն օրվա մայիսի 29-ի թողարկմամբ խճանկար էժն է եթերում։ իսպանացիները որոշել են Գարկուկանոն հաստատել Մագալով հանգստավարում եւ վերջ դնել զբոսաշրջիկների անհետ-հետ պահվածքին։ 2015 թվականի հունիսի 9-ից Մարոկարայ հարև արևմտյան մասում գտնվող Մագալով երիտասարդական հանգստավարում կսկսի գործել տուգանքների մի ամբողջ համակարգ զբոսաշրջիկների համար։ Այսուհետ հանգստացողները կվճարեն վատ վարկի եւ անպարկեշտ արտաքին տեսքի համար։ Նախատեսված են տուգանքներ չափազանց բաց հագուստի, թքելու եւ փողոցում ալկոհոլ ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործելու համար, անպարկեշտ վարքի երեկոյան ժամը 10-ից մինչև առավոտյան ժամը 8 նաղմկելու, ինչպես նաև հյուրանոցի պատշգամբներից լողավազան նետվելու համար։ Վերջինի համար կնշանակվի 750-ից 1500 եվրո տուգանք։ Ակումբներում եւ բարերում արգելված է կեսգիշերից հետո ալկոհոլի վաճառքն ու օգտագործումը։ Էլբրուս Նիգմատուլինը ռեկորդ է սահմանել 30 տոննա քաշով փայտե տուն տեղաշարժելով եւ խոստովանել, որ դժվար թե կարողանար բազմահարկ շենք տեղաշարժել։ Երկհարկանի 7 մետր բարձրության փայտե տունը պատրաստված է տասնյակ տոնաներով Սիբիրիային կաղնուց, երկաթից եւ պլաստիկից։ Տան հետ հակամարտությանը Նիգմատուլինը պատրաստվել է մարտ ամսից։ Այդ ընթացքում զվարճանքի համար նա նույնիսկ ուղտ է վեր բարձրացրել, սակայն միևնույնն է կասկածել է իր ուժերին։ Տան չափերը վախեցնում են նույնիսկ ամենաուժեղ մարդկանց։ Երբ ես այն առաջին անգամ տեսա, միանգամից մտածեցի, որ 30% է հավանականությունը, որ դա ինձ մոտ կստացվի։ Խոստովանել է նա շոուից առաջ։ Նիգմատուլինին հաջողվել է առաջ գնալ 3 մետր։ Թայլանդ մեկնած երկու ամերիկացի զբոսաշրջիկներ որոշել են էքստրեմալ թռիչք իրականացնել, սակայն ինստրուկտորը մոռացել է ամրացնել նրանցից մեկի անվտանգության պարանը, ինչի հետևանքով երիտասարդ աղջկանից կարճած է մնացել օթում։ Ատրակցիոնն իրենցից ներկայացնում է բարձր ծառերի միջև ամրացված ճոպան, որին միացված սարքով մի ծառից մյուսը հնարավոր է սահելով անցնել մեծ արագությամբ։ Զբոսաշրջիկ երիտասարդները որոշել են նկարահանել իրենց զվարճանքը, երբ երիտասարդները ցատկել են հատուկ նախատեսված ստացված պատվանդանից նրանցից մեկն անհետացել է տեսադաշտից։ Պարզվել է, որ նա կարճած է մնացել ընկերուհու գոտուց եւ օգնության կարիք ունի։ Նրանց արագ մոտեցել են ինստրուկտորները եւ զբոսաշրջիկներին տեղափոխել ապահով պատվանդանի վրա։ 18-ամյա ֆրանսիացի Գիոմ Ռոլան իր մտահոգությամբ ստեղծված զարթուցչի դրամահավականությունը իրականացրում։ Դրա զանգվածային արտադրությունը սկսելու համար։ Նրա ստեղծած անհուշահոտ զարթուցիչը կոչվում է Sensor Wake։ Ռոլանի նախագծած սարքը տիրոջն արտնացնում է համապատասխան հոտերի միջոցով թարմ թխվածքի, սուրճի կամ ամերիկյան դոլարի։ Այն աշխատում է քարտիժներով, որոնք անուշահոտ նյութեր են պարունակում։ Ամեն քարտիջը կարող է աշխատել մոտ 2 ամիս եւ արժանանալու է 7 7.5 դոլար, զարթուցիչը 65 դոլար է։ Ու ամբողջ ասել, թե սիրում եմ քեզ, դուլ դուլ երանամ, Սերը տորանամ, մի գուցե այջում, ես ինձ հասկանամ Կարծում էի, որ սերն իմ անմար է, կեզ համար է Աբաղտա, մի պահ էր, որ մեզ տվեց Անսաման հույզեր, երազել, երազել Դա է իմ մտքում, չի սիրել, չի սիրել Դա է մեզ ուզում, կեզ հիշել, կարապել Նույնիս չեմ փորձում, զուր են կողոսկերը Եվ չկա էլ սերը, երազել, երազել տենջում Ես քո հայացքին ու համբույներին Քեզ չեմ եկատում ու չեմ հավատում Քո խոստումներին, փուչ պատմություններին Խնդրում եմ, օգնիր ինձ them Met kako, visoko, get them Tam kako, war kako, get them Yes, mi, ja mi, ciemnie, you, za mozę, czy skariera, ser, wiera, ser Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում այսօրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հակոբ Հակոբյանը հայ հեղափոխական բանաստեղծ, Գիլբերտ Չեսթերտոնը, անգլացի դետեկտիվ գրող, բանաստեղծ լրագրող, Օսվալդ Շպենգլերը, գերմանացի պատմաբան, փիլիսոփա իդեալիստ, Լուիս Թերստոնը, ամերիկացի հոկեբան, Ալֆոնսինա Սթորնին, արգենտինացի բանաստեղծուհի, Բոբ Հոփը, ամերիկացի հայտնի կատակերգու, Լևոն Կարագյոզյանը, հայ կինոդրամատուրգ, սցենարիստ, Ջոն Հարսնյային, Ցակմով հունգարացի, ամերիկացի տնտեսագետ, խաղերի տեսության հեղինակ, Նոբելյան մրցանակակիր, Հելմուտ Բերգերը, ավստրիա բելգիացի կինոդերասան, Ալեքսանդր Աբդուլովա, կինո եւ թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Անետ Բենինգա, ամերիկացի դերասանուհի, Անդրեյ Արշավինա, ռուս ֆուտբոլիստ։ կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։